barakatuhom. Da li se čujemo, braćo? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلق وخليل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسخ للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Svaka zahvala pripada uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka mu je iskana hvala na svim blagodatima koje nam je uzvišeni Azza wa Jalla podario. Neka mu je iskana hvala na Kur'an il-Kerim kojeg je učinio da nam bude putokas i uputa do sudnjega dana. Et su naši salavati i salami upućeni posljednjem Allahom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam neka je nas salavati i salami njegovu častnu porodicu njegove sahabe i sve one koji sede njegov put i njegov sunnet do sudnjega, do sudnjega dana Allahumme amin ja rabbel alemin poštovana braćo, sjene sestre u islamu nastavljamo sa ciklus predavanja kako postići milost uzvišanoga stvoritela Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj ciklus predavanja za cilj svakako, braćo moja draga, da podsjetimo sebe da zajednički o nekim detaljima razmislimo inšallahu ta'ala i da nešto možda i novo naučimo kako bismo uz pomoć onoga što naučimo, onoga što čujemo, povećali kod sebe svoje ubjeđenje, svoj jakin, povećali svoj iman, inša Allahu ta'ala, i na taj način postići gosp... milost uzvišenoga stvoritela Allaha te Tebare ta'ala. Jer znamo, vraćo da je Ulema govorila, čovjek je prijatelj onoga što zna, a veliki je neprijatelj onoga što ne zna. I doista su ovo mudre reči izrečene od strane naših velikih islamskih alima. U onoj mjeri koliko budemo nešto naučili spoznali, otkrili vrednost toga. U, to, u, u toj mjeri ono što budemo otkrili, ono što budemo čuli, ono što budemo saznali, mi volimo, mi jedimo. Na drugu stranu, onoliko koliko ne budemo detalji poznavali o bilo koji, koju stvar na ovom svijetu, mi smo neprijatelj toga. Zato je Ulema rekla, čovjek je prijatelj onoga što poznaje, a veliki je neprijatelj onoga, onoga što ne zna. Zato ovaj ciklus predavanja jeste kako spoznati stvoritelja Allaha Tebareke wa ta'ala dakle ispravnom spoznajom, onda takva spoznaja će nas dovesti do da nas uzvišeni Azeva žele voli. Mi smo u prošlom obraćanju istakli vraću jedan projekat, projekat velikog islamskog učenjaka šejha Ibn Qajma El đavzija Rahimahullah koji je napravio i koji upravo kroz taj projekat pokazuje ko je pravi vjernik, ko je pravi mu'min koji je to način uz pomoć kojeg čovjek može postići Allahu te bareke ve ta'ala milost, to jest da postigne da još na početku kada smo govorili, kada uzvišeni Azu wa Jalla kaže ve yuhibbuna da Dakle, spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i kroz ovaj kuranski ajet nas, nam ukazuje da nije bitno da li mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala od onoga koliko je bitno, koliko nas uzvišenje Azzeođele voli. I zato ovi detalji koje je spominjao ovaj veliki islamski učenjak Ibn Qajim al-đavzi rahmullah, to su sve detalji koje nam pomažu da postignemo da nas uzvišenje Azzeođele voli. Jer kada nas on uzvišenje Azzeođele voli, onda ćemo mi sa iskrenom ljubavlju voljeti našega stvoritela, a ta će nas, ta će nas ljubav E, tjerati ka uspjehu na ovome svijetu i ka spasu na ahiretu. Inša Allahu, inša Allahu ta'ala. Projekat kojeg je spominio Ibn Kajma Džavzi, kojeg smo detalizirali u prošlom obraćanju, rekli smo, dakle, na, na najbolji, najbolji način poznati svoga stvoritela Tebareke wa ta'ala jeste naučiti ispravno svatanje i naučiti Allahova Tebareke wa ta'ala lijepa imena i njegova svojstva. Da budemo iskreni, dakle u našim dijelima, da budemo iskreni onome što tražimo našeg stvoritela, da oslobodimo sebe od lošog, od lošeg ponašanja, da oslobodimo sebe od kivura, od haseda, rijaluk, da budemo zadovoljni kaderom koji nam je uzvišenje Azzeva Đele odredio. Jer rekli smo kada su pitali Fudajla ibn Ayyada rahnahullah, kako možemo znati da nas uzvišenje Azzeva Đele voli, odgovorio je, zna da nas uzvišeni Azza wa džele voli jeste kada smo mi zadovoljni bez obzira u kakvom stanju se nalazimo. Bez obzira u kakvom se halu, kakvom se stanju nalazimo, mi smo uvijek zadovoljni. To je, to je jasni pokazatelj i znak očiti da nas uzvišeni Azza wa džele voli. Jer nezadovoljstvo vraćo sa sudbinom jeste jasni znak da nas da, sam, da, da s nama Allah Azza wa džele nije zadovoljan. ako ovaj projekat kojeg je napravio veliki alim budemo izgradili, budemo napravili i budemo živjeli po njemu onda u našem srcu neće neće niko drugi zauzeti mjesto više od našega stvoritela Tebare Kvetala onda nećemo nikoga voljeti kao što volimo našega stvoritela Tebare Kvetala neće nam biti bolje društvo niko od našega stvoritela uzvišenog Allaha Tebare Kvetala Dakle, koliko god, ukoliko, ukoliko god bude mjeri odsutno ovo ubjeđenje, ovaj projekat, mi ćemo osjećati i mi ćemo imati problem. Zato je rečeno, onoliko koliko je čovjek vezan, onoj mjeri koliko smo vezani za dunjaluk, u toj mjeri imat ćemo i problem. I kada analiziramo i posmatramo davu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u, na, u samom početku, dakle, u, u, u period, e, mekanski period, vidjet ćemo, vreću moja draga, da poslanik sallallahu alihi vaseleme poziva ashabe, poziva sahabe na ubjeđenju. Govorim o džemnetu, govorim o, o ljepotama džemneta. Dakle, Resulullah sallallahu alihi vaseleme u toku tih 13 godina je svo te ashaabe vezao za ahiret, nije ih vezao za dunjalu. I vidimo odmah nakon hijdžre, vidimo ta ispravna, najbolja metodologija u koju je poslanih sallallahu alaihi wa sallam vozivao, koju je imao nakon što je učinjena hijdžra, vidimo plod ispravne dave. Da je, dakle, a, a prvi, prvi znak jeste bitka na metru, gdje su ljudi doista osjećali mir iz dženeta gdje su e, gdje im je bilo teško da sačekaju i vremenski koliko da pojedu jednu datu jednu hurmu. Zašto? Zato što je Resulullah sallallahu alejhi ve selleme vezao za, za ahire. Zato ovaj projekat koji je ovaj veliki ali napravio u onoj mjeri koliko bude prisutan u našem životu, u toj mjeri mi ćemo manje imati problema. Mi ćemo imati manje dakle mi ćemo imati manje problema. Ibn, Ibn Dželzi, dakle Ibn Dželzi je da drugi od velike islamske učenjaka, Ibn Dželzi Rahmullah kaže, Allah te bareke wa ta'ala i bliži svome robu od njegove žile kucarice. Dakle, gdje god, gdje god se nađemo, braću, mi se nalazimo u rukama našega, našega stvoritela, te bareke wa ta'ala. Zato Ibn Dželzi, Rahmullah u nastavku, kaže, čovjek, dakle, e, Allah je blizu, stvoritelj Tebareke ta'ala je blizu, međutim, blizu čovjeka, međutim, naš nefs. I kada smo govorili o nefsu, pohoti, strasti i tako dalje, rekli smo u račun da strast je nešto što je uzvišeni Azova Đele stvorio. I kada ne bi bilo strasti, ne bi smo imali potrebe za hranom, vodom i tako dalje, za brakom. Međutim, opasnost velika je, prestoji opasnost kad čovjek ne bude mogao kontrolirati svoje strasti i tako dalje. Zato, kaže Ibn Džavzi Rahmova, Allah te barek ila ta'ala je toliko blizu čovjeka. Dakle, mi se nalazimo rukama našeg stvoritela, te barek ila ta'ala. Međutim, naš nes, naš, dakle, mi da čovjek svojim nefsom osjeća da je daleko stvoritela. Dakle, naš nefs je na putu i zato upravo ne možemo osjetiti tu blizinu dok ne budemo otklonili sa puta našeg nefsa. Dok ne budemo e, kako je također e, Ibn Džavzirano, dakle, najveći neprijatelj čovjeka je njegov nefs. I na, jedno od pravila borbi jeste da da se borimo protiv onog neprijatelja koji je nama najbliži. Kada njega pobjedimo, onda ćemo vrlo lako i uspješno pobjediti onog neprijatelja koji se nalazi daleko od nas. A to je kao što je Dunjalu, kao što je Iblis Lanetullahi Alej i tako dalje. Međutim, prije toga, prije same, prije same borbe protiv Dunjaluka, protiv, protiv, protiv Iblisa Lanetullahi Alej, imamo našeg večeg neprijatelja, a to je nefs, to je duša, e, i unutar duše nalazi se pohota, nalazi se strasti i tako dalje, i tako dalje. Vidite, braću, uzmem jedan primjer iz svakodnevnog života. Ako se mi nađemo usamljeni, dakle sami našim kućama, ako ne bude s nama prisutna naša porodica, i ne budemo li u tim momentima u tom vremenskom periodu ne budemo li uspjeli da kontrolišemo svoj nef, svoju dušu. U onom mjeri, ukoliko ne možemo je kontrolisati, mi osjećamo usamljenost. Međutim, kada se nama naša porodica približi, približi, onda osjećamo odmah smira i duše. Zašto sam ovaj primjer naveo? Ovaj primjer sam naveo da bi sljedeće braćo rekao. Dakle, u onoj mjeri, koliko budemo shvatili razumijeli i budemo sebe ubijedili da je naš stvoritelj Tebare Kvetala nama bliži od naše e, e, e, žile kucavice onda mi ne možemo da osjećamo tu usamljenost ne možemo osjećati tu usamljenost jer biti u društvu stvoritela Tebare Kvetala predati se njemu zatražiti iskrenu u svojim dovama i tako dalje to je nešto što doista upravo je naši cilj ovog našeg ciklusa da kroz ovim detaljima i ovaj, e, ri, e, hadisima i kuranskim ajetima da približimo sebe da, da povećamo uvjeđene kako bismo inshallahu ta'ala postigli Allahu te bareke wa ta'ala milost i njegovu ljubav zato šesti element koji spominje Ibn Qaym al-đerzi rahimahullah jeste kako je brat najavio kako je najavljena ovdje tema, mušahedete birrihi wa ihsani. Dakle, jedan podsjetnik. Moramo napraviti jedan podsjetnik, nešto što će uvijek nas da podsjeća. To je znanje. Na blagodati koje nam uzvišeni te barek vatala non stop, neprekidno daj. I ja ne vjerujem račun da neko od nas prisutni sumnja da svaka blagodat je od Allaha te barake wa ta'ala. Međutim, koliko mi poenta ili važnost suština blagodati koje posjedujemo, koje nam je uzvišeni te barake wa ta'ala dao jeste, kada braćo mi razmislimo, kad na momenat zaustavimo sebe, i onda analiziramo blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao realno da analiziramo blagodat koju nam je uzvišeni te bareke ve ta'ala dao. I s druge strane, da sebi postavimo pitanje, kako bi meni bilo teško kada Allah subhanahu wa ta'ala, moj stvoritelj, kada ne bih mi dao ovu blagodat. Dakle, bilo koja blagodat. Dakle, sve od našega života, ovog kratkog, prolaznog, dunjalučkog. Vjernik, iskreni, pravi, mu'min, ne sumnja, ni pošto da svaka blagoda koju braćo imam, ono što je izvan nas, ono što je u nas, ono što je u našim porodicama, našem društvu, našem džematu, sve su to blagodati. I vjernik ni pošto ne sumnja da su sve to te blagodati od našega stvoritela Tebare Kevetara. S druge strane, kada bismo postavili sebi pitanje i kada bismo analizirali, koliko bi nam težak život bio kada ne bismo imali ovu blagodat. Jer, pogledajte, braćo, kako se, e, šta se dešava, nažalost, kod većina. Kada nam blagodat uzvišenog stvoritela, te bareke letala dođe, ta blagodat kod nas završava uživanjem. Dakle, došla nam je blagodat našega stvoritela, te bareke letala, i uživamo, i tu je taj kraj. Međutim, nipošto ne smemo dozvoliti da ta blagodat završi na uživanju. Nego trebamo s suprotne strane, s druge strane razmišljati, a šta bi bilo i kako bismo se osjećali kada ne bismo ovu blagodat, kada ne bi nam uzvišeni Allah te bareke u ata'ala ovu blagodat dao. Ovdje ću vraćao još jedno, još jedno, uh, jedno, jedan detalj, odnosno jedno pitanje za svi u nas da se zajednički uključimo i da zajednički razmišljamo. Jer ova, ova tema je vrlo važna. I što se tiče blagodati našega stvoritela Tebare Kvetara, mnogo su knjige napisane. Mnogo su braćo knjige napisane. Nedavno je poznata dakle, knjiga od Ibnu Kajma Al-đauzija, koja je u tri toma štampana, preko hiljadu stranica. I govori, na svim ovim stranicama govori posjetnik na blagodat stvoritela Tebare Kvetara. I zato vrlo je interesantna i vrlo je važna. I ovim narednim minutima nećemo imati vremena da o svim tim detaljima govorimo. Međutim, uh, večeras samo ćemo, inšallah, napraviti jedan uvod da uh, jednostavno sebe i vas pozovem da razmišljamo i da analiziramo, da pokušamo da uh, smognemo i snage da svaku blagodat koju nam je Allah te bareke vatala ne da, na, ona, da, da kod nas ona završi uživanjem. Ne, nego da s druge strane bude jedna detaljna analiza šta bi bilo kada ja ne bih imao vida. Šta bi bilo kada ja ne, ne bih imao sluha. Šta bi bilo i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tom kontinu. Međutim, ovdje želimo o jednom detalju e, da zajednički razmišljam, a to je, e, znamo braćo da sa, sa šerijatskog aspekta, dakle, koji nas uči da, da zbog sva, svaku blagodat koju nam je Allah te barake wa ta'ala e, e, koji, dakle, za svaku blagodat koju dobijamo, koristimo, da dakle, koju koristimo, trebamo povećati, da dakle, treba se naša ljubav povećati prema našem stvoritelju te barake wa ta'ala. I šerijat, dakle, Kur'an i sunet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem traži od nas da Allahu te barake wa ta'ala, dakle, budemo da budemo zahvalni na, na tu blagodat. Međutim, ako o, o, šerijatski aspekt, na moment, znači nemojte na pogrešno shvatiti, na moment, ako bismo ovaj šerijatski aspekt, na moment, ako na moment samo udalimo i želimo da ovo sa logične strane, sa logične strane e, da doživimo, moguće je sa mnogim, mnogobrojnim primjerima da ovo prezentiramo. Kako? Budete vraćati, svako od nas, svaki dakle čovjek, prirodno, prirodno je, dakle to je priroda, voli samoga sebe. I svako od nas voli ono što nama pruža komoditet, što nam pruža, što nam daje, sve ono što jednostavno upotpunjava ovaj dunjalučki život, od ugodnosti i tako dalje, o svim ovim detaljima, svim ovim blagodatima čovjek, to je svako od nas, itekako voli. S druge strane, naša priroda i te kako mrzi i čuva se, brani se o svim neugodnostima koje nam remote taj, taj uh, duhovni i materijalni komoditet. Dakle, jedna uz, mi, mi, iz svakodnevnog života uzmemo primjer. Kada čovjek, kada neko od nas dakle, stane i odmara i kada se u tom momentu kada smo umorni e, pojavi jedan insekt mi sve od sebe uložimo kako bismo njega udaljili i kako bismo sebi pružili taj odmor. Ako čovjek ne bude mogao da spava, muči ga, nesanice i tako dalje, čovjek ustaje nežaleći i vremena i novca ode i kupi jednu, jednu malu tabletu koja će mu pružiti jedan minimalni odmor, privremeni odmor. Međutim, braćo, s druge strane, vidite, kako uzvišeni Azeva Đale govori o nas, o ljudima. Halekal insane daifa čovjeke, je, hulikal insane daifa čovjeka smo stvorili slabim. Čovjeka smo stvorili nezahvalim. Čovjek je kaptura, dakle škrtari i tako dalje. Dakle, te slabosti. Kad nam jedan lijekar, jedan doktor, kad nam pruži jednu pomoć, uzimamo primjer, e, neku sitnicu, e, oslobodi nas nekog kratkog bola, iz, od našeg sluha ili našega vida, neku tanku mrežu i šta znam, ono što nama predstavlja problem, ono što nam sme, koliko mi smo zahvalni, koliko osjećamo tu neku zahvalnost ili želimo da pokažemo uh, jedan respekt prema tom lekaru. Zbog čega? Samo zbog toga što nam je pružio jedan, jedan e, e, e kratko, vremenski, kratko trajna blagodat. A s druge strane, čovjek zaboravi da zahvali Allahu te bareke ve taala na vid kojeg nam je uzvišeni azza dao. Jednu, je, jednu sitnicu, jedno čišćenje, jedan mali problem lijekar ti ukloni, omogućiti taj, pa e, e, e, zaustaviti taj bol i ti si toliko zahvalan lekaru. A s druge strane, Allah te bareke ve taala onaj koji, koji nam je dao oči, koji nam je dao očni vid, koliko smo njemu uzvišenom Azze, Azze ođele, dakle zahvalni. S druge strane, također, u, un, unutar naše prirode vraća, kada čujemo neki čovjek, neki mohsin, neki dobročinite, je izgradio nekom siromahu, nekoj siromašnoj porodicu, por, porodica šehida i ne znam, kakvi izgradio kuću, objezbjedio dakle dao im je hranu i tako dalje. Automatski kada čujemo ovakvu informaciju, evo ovdje ide, prošle, prošle noći je bila e, ovaj, pomoć za našeg brata. I sada, kada čujemo s druge strane da se neko javio i da je tom čovjeku pomogao, dakle, kako mi osjećamo neku pozitivnu energiju? I s druge strane, Također kada čujemo neki čovjek je učinio neki, neki šar, neku neprijatnost, osjećamo odbojnost prema takvim ljudima. Dakle, to je, to je priroda, priroda naša braća. I zato, pogledajte, kada učinimo neko dobro dijelo, mi osjećamo kako se naša pluča širi. I to se u Kur'anu spominje. Allah te bareke wa ta'ala ovo spominje da se ljudska prsa šire, osjećaju tu lepotu, ali Ibn al Qajim al-đavzi Rahmula kaže jedna, jedna od stvari, pazite braću, jedna od stvari koja otvara, koja čini prostranim ljudska prsa, jeste kada čovjek čovjeku svome bratu pomogne. I o, o, o, ovo je doista braću istina. I svaki čovjek svaki čovjek, svaki vjernik, svaki dobri čovjek koji učini, koji pomogne. Dakle, evo, na primjer, apel za pomoć Begi Efendi Anotović. Dakle, kada čovjek uloži, kada izdvoji, nakon toga ono vraća osjeća širinu prsa. Jer ovim detaljima i Kur'an govori, pogledajte, Ibn Qajmel Dževzi, Rahmullah, u stvarima koje čovjek učine prsa široke, u poznatoj knjizi Zadu Naad. Ovo poglavlje je braćo stavio, dakle, ova, ove stvari koje, koje daju širinu ljudska prsa i stavio u poglavlju velikodušnosti našeg apostanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Jer naš Resulullah sallallahu alaihi wa sallam znate kada govori, kada kaže u jednom od rivajeta, kada čovjek osjeti teskobu u svojim prsima, neka pomiluje jetima, siromaha. Dakle, jer će e, milovanje toga jetima njemu omekšati srce. Njegova će se prsa, dakle, raširiti. Zato, račun moja draga, ovaj uvod koji ovdje radimo, koji pravimo, moramo, moramo biti svjesni, moramo biti svjesni u svim blagodatima, gdje god se nalazimo koje mi koristimo. Jer, Pogledajte, Allah te bareke je lata'ala sa naj... E, u Kur'anu kada spominje kufr, kada spominje šir, pogledajte sa kakvim ovaj, e, najružnijim tim osobinama opisuje te ljude. Zašto? Zato, ko je nam uzvišeni te bareke je lata'ala blagodati daje, pa zar čovjek i pored sve te blagodati može činiti kufr Allahu te bareke je lata'ala i činiti širk? blagodati mi, da te oko nas, blagodati wa fi en pusikum afala tubsiru. A zašto oni ne pogledaj? Blagodati koje smo u sami, da te u naša tijela, braću, u našem mozgu. Ja ne bi o ovim detaljima htio da govorim, jer bismo vremena mnogo utrošili. A inša Allahu ta'ala, braću moja draga, ako nas uzvišeni azzele džele poživi zdravljena podaj. Ja ću se potruditi da odredimo jedan ciklus predavanja, da pogledamo e, čime, blagodat razuma, blagodat mozga, blagodat srca, kako čovjek razmišlja, Kaka, kakav je to proces, braćo, šta se upravo, koji proces se odvija kod čovjeka kada čovjek treba uzeti vazduh. Kako, kako je taj doista interesantan proces? Kakav se proces odvija? proces govora, šta, šta se treba sve desiti da bi mogli da mi ovo govorimo. S druge strane, šta se u nas znači dešava da bi smo mi ovaj govor mogli da slušamo, da čujemo. Doista su to blagodati koje, kako uzvišenje Azza wa Jalla, kaže وَإِنْتَ أُسُورَةُ نَحْلَ وَإِنْتَ عُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ la تُحْسُوا I kada biste vi pokušali da izbrojite blagodat Dakle, e, izbrojite blagodat, e, e vrednost jedne blagodati, od jednina, kako spomine u svojom tefsiru Ivan Ketira Amuru. La tohsu, ne biste to uspjeli. Dakle, vrijednost jedno, vrijednost jednog oka, brač. Jedan, vrijednost jednog našeg odmora, kada smo doista umorni. Kada, bi, kada bismo trebali to da platimo, da li bismo imali taj novac? Da platimo jedan naš odmor, jedan naš san, kojeg smo dobili besplatno. Pogledajte danas, imamo operacije koje koštaju 100 i više od 200 hiljada eura. Da bi čovjek mogao da čuje, da bi čovjek mogao da samo, zamislite, kad bismo jednog čovjeka, kad bismo jednog čovjeka kome Allah te bareke ve letala nije dao blagodat suha. Kada bismo njega pitali šta bi ti izdvojio, šta bi dao da ti Allah te bareke letala omogući da čuješ. Kada bismo mogli tom čovjeku da te eh, tako nešto ne znam na koji način ovo pitanje njemu da prezentiram. Ili suprotno čovjek koji nema vida, koji nas čuje, šta bi on dao da može imati ovu da pa ugleda dakle, svoje roditele, svoju porodicu i tako dalje i tako dalje. Svi su ove blagodati koje nam je uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala dao besplatno. Dakle, sve su ovo blagodati koje nam uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala vraćao dao besplatno. I, I gledajte, interesantno je. Nekima je uzvišeni nazivo džele dao na ovom svijetu, dao je bogatstvo, dao je novac. S druge strane, No, mnogi ljudi od njih koji nemaju zdravlje, imaju novca, ali nemaju zdravlje. Ili suprotno, imaju ljudi zdravlja, imaju, dakle, jako zdravlje, međutim, nemaju novca. Pogledajte, one, one, one ljude koji imaju Allah te barek vatala dao zdravlje, ali nemaju novca. Leti, zimi, tamo na betonu, traže, pružaju svoje ruke, traže pomoć. Nikada bismo ostali jedan dan na onom betonu, mi bismo odmah prehladili. Mi nemamo tog zdravlja. Međutim, Allah te bareke wa ta'ala je njima dao to zdravlje. Međutim, nije dao novca. I suprotno, ljudi imaju novca, ali, ali nemaju, dakle, nemaju, nemaju zdravlja. Zato to su blagodati, kako kaže uzvišeni Azza wa Jalla, hada halku Allahi, fa eruni, mada halaka alladine induni. Dakle, ovo, ovo, je, ovo je ono što je Allah te bareke barek ta'ala stvori. Pa onda Allah te barek letala ovom kuranskom ajetu poziva i kaže, ajde da, da vidimo ono što, što ste ljudi koji, koji, koji se ohole, koji smatraju sebe, koji su nadmeni, Allah te bareke barek ta'ala poziva i kaže, te eruni mada halaka levine min dun. Daj da vidim, daj da vidim šta, šta ste vi uspjeli, šta ste vi nešto uradili. Ovo je, braćo, dakle, e, od svega, od svega onoga što danas nauka radi i otkriva, možemo slobodno, slobodno, znam, braćo, svestan sam šta govorim, možemo slobodno kazati od svega toga, to je milijuniti dio kopija onoga što je Allah te barake vatala stvorio. Ima li nešto što oni nisu imali urnek? Urnek su uzeli, a onda nakon toga nešto, nešto, nešto kopirali, ne smemo kazati stvorili. I slobodno možemo kazati, to je milijeniti dio kopije onoga što je Allah te bareke, te bareke, u ta'ala ta stvorio. Zato ovaj kuranski aje, wa in ta'uddu ni'met Allahi la to suha. Dakle, kada bi se svi ljudi i džini okupili, ne bi mogli izbrojati blagodati. Je, blagodati jedne blagodati. Dakle, evo, na primjer, braćo, ako bismo postavili sad, napravili jednu grupu naučnika, bilo kojeg profila, i dali im eto život, životni vijek, muha, o, kao primjer, braćo, i da, da, da ih zadužimo, da, da, da nam kažu koliko je Allah te bareke letala, koliko je koštalo, sve one blagodati koje je uzvišeni Azzeva Đele dao od Adama, ali i salama, do danas. Da li bi, da li bi neko uspio da to pobrojite? koliko je samo Allah subhanahu wa ta'ala dao vazduh kojeg dišemo svakodnevno, svakog, dakle svakog momenta. E, I uzmemo primjer koliko košta jedno srce, transplantacija vraća jednog organa, srca. Koliko je Allah te bareke wa ta'ala stvorio srce. Međutim, međutim, mi pošto vraća, nemojmo zaboraviti. Ovo je interesantna stvar nemojmo zaboraviti za jednu blagodat, jednu blagodat koju mi konzumiramo, koju mi uzmemo, koristimo. Nemojte, braćo, ni pošto zaboraviti da iza, iza te blagodati stoji vojska našega stvoritela, te barake vatala, koja je mobilizirana da taj proces bude i da do nas dođe ono, ona blagodat. E uzmite primjer, ne uzme, uzijamo hranu. Najedemo se. Međutim, šta iza toga stoji? Koji se to proces desio da bismo mi došli do hrane? Kako spominje, spominje uzvišen Azza wa Jalla Allahu lebi halaka samavati wa wa lavi wal ardi وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر li الفلك fil bahri bi amri i, i do kraja Kur'an. Dakle, Allah svano je tada kaže, on je onaj koji je stvorio nebesa i zemlje. U anzeli mine sema i na i spusta, spusta uzvišeni azzele džele kišu s neba. Da ahređe i blagodati iz zemlje. Nije braće samo da, da, da, da kiša bude i onda da će nakon toga doći. Kada učenjanci, braću, ovog profila govore kako se kiša spusta. Kakav je to proces? Kakvo je to strujanje? Koja je uloga kada ona dođe do, da, da, da, da dotakne, da zemlja nju upije? Šta se to dešava? Da bi nakon toga desio se taj proces, da bi Allah subhanahu wa ta'ala dao blagodaba iz te zemlje. Mora čovjek, mora čovjek ovoga biti svjestan. Moramo vraću ovo razumjeti. I ovakve stvari moraju povećati jakin, mora povećati mora se kod nas povjećati ubjeđenje. Pa onda spominje Azova džadala suhara lakumul fulke ili teđiri fil bahri bjemli. I spominje uzvišene Azova džadala vraćao more i Allah te barek va ta'ala stvorio. I dao da, da, da, da brod, pogledaj, plovi. Međutim, kako kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, more svakoga dana, ovo je sahih hadis, more svakoga dana traži izud traži izvino stvoritela da barek ili ta'ala da uništi griješnike. I mi imamo imamo dobrih primjera kako se to vraćo dešava. Za kako vrlo kratko vrijeme more poništi hiljade i hiljade griješnika i nezahvalnih ljudi. A pogledajte Resulova sallallahu alaihi wa sallam kaže, more svakoga dana, jer znajte vraćo da je more jedno more je vojska uzvišenog stvoritela te barake o tam. I ovdje i ovdje spominje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže svakoga dana subhanallah pogledajte površinu zemlje i mora na zemlja na čitavoj zemljskoj kugli. Šta više za zauzima? Razmislite, pogledajte ove stvari. I kada bi se samo jedan nivo povećao, šta bi se desio? S druge strane, Subhanallah, braćo, kako je ovo interesantno. Mi danas, strah je nama ili, ili nekako drugim rječnikom da kažem, nemamo tu smelost da stavimo ruku u džep našega roditelja. Zašto? Jer će naš babo da kaže, pazi sine, ne može tako, moraš zatražiti dozvolu i tako dalje i tako dalje. Međutim, pogledajte Allah, te bareke ta'ala, more je učinio I mori je naredio da, da brod plovi, da brod ne propada. S druge strane, dozvo, dozvolio je ljudima, dozvolio braćo nama da, da na to moru odemo i uzimamo iz njega blagodati. Međutim, kada bi Allah te bareke o tada htio da učini, mi ne bismo braćo imali smelost da se približimo moru, a kamoli da iz njega uzimamo i crpimo blagodati i da sa njim uživamo. I s druge strane, kada gledam one snimke, kako mora reaguje na nezahvalnike, na griješnike, kako se kod nas strah poveća. Međutim, Allah te bareke va tada ponovo je učinio i stvorio je, dao je da more bude mirno i da mi blagodati toga mora koristimo i uživamo. Sve su ovo stvari koje vraćo trebaju kod nas da probude i da o zdravo e, razmislimo i inšallahu ta'ala da ovakve stvari povjećaju kod nas ubjeđene i da povjećaju naš iman. Ja ću se ovdje polako zaustaviti i mi ćemo inšallahu ta'ala u našem narednom druženju inšallahu ta'ala ako nam Allah tebareku ta'ala podari zdravlje, podari život družit se sa nekim kuranskim ajetima koje će nam biti te kako vraću od pomoći jer htio sam da napravim jednu sintezu između kuranskog ajeta, dakle, jer en eh, te odu ni'met Allahi la tuhsuha, ovaj ajet se vraća u, u, u dva, u, na, na dva mjesta spomni u Kur'anu. U suratu Nahi i u surati Ibrahim. Međutim, vrlo je interesantno kada ćemo prezentirati da da uzvišeni wa Đerle kaže in te odu ni'met Allahi la tuhsuha i onda završava i kaže inna Allahe le rahim. A dok u sura Ibrahim uzvišene kaže ente uddu nimet Allahi la to suha wa ine linsane le zalumun kefar. Dakle, doista je čovjek onaj koji ne pravedan i koji poriče. A, a gore vidimo da uzviše nazva ođele kaže doista je Allah te vara onaj koji prašta i koji milosti. A radi se o dva ovaj ista kuranska ajeta koji ukazuju na blagodati našega stvoritela te bareke. Otar. Pa ako nas uzvišeni azza wa ođele poživi zdravlje nam podari, imat ćemo prilike da još o e, pojedinim elementima koje mislim, braćo, koje su meni pomove, inšallahu ta'ala, da će i vama biti otkoristi kako bismo probudili u nas, kako bismo odnosno povećali ubjeđenje i inšallahu ta'ala da to ubjeđenje nas vodi da nas uzvišeni azevađele azevađele zavodi molimo Allah, tebare kova ta'ala, da nas uputi, da nam podari iskreno znanje, da nam oprosti naše grijehe, da nas svi skupa uvede u džanatul Firdevs.